як він висловився позавчора сам. Дон Фернандо з естрадою складали намет. ж Потоцький ходив навколо і давав корисні вказівки. І коли ті двоє нарешті засупонили брезентову торбу, філмарш гукнув Можемо рушати. Однак це ще було не все. Коло собачого запрягу він спинився і мов би, вперше побачив перевантажені нарти, густо обсновані нейлоновим голубим шнурком. Нансен, ви й досі не зробили того, що я вам наказував. Ескімос уперто дивився на полоски. Не зробили, сер. Усі спальні мішки валялися долі. Він глянув на булата і пішов розплутувати чільного пса який зашпортався у посторонці. Коли б ескімос шукав підтримки в жака Антуана Мерсьє, Філ Марш одразу вибухнув би. Це Булат відчував. А тепер професор спробував говорити спокійно. Скидайте той непотріб, сер, і лишіть на нартах самі спальні мішки та намети. Ого, подумав Булат ми вже називаємо ескімоса сером. Тепер належало сподіватися громів, і він спробував зосередитись. Кет одверто закликала начальника до рішучих дій. А француз почав знову терти довгого хрящуватого носа, який ось ось мав спалахнути рудим вогнем. Хатня думка в дорогу не годиться, як найпримирливіше сказав Булат. Є така українська приказка, містере Марш. Ніхто з певністю не знає, скільки нам іще доведеться йти. А Нансен каже, що собаки міцні. Давайте перевіримо. Собаки дуже дуже міцні, прихопився Нансен, урешті давши раду псам. Дивіться, сер, дивіться. Він взяв задню суку за холку. Собаки дуже дуже багато їсти, сер і дуже-дуже мало працювати. Припиніть, майже гаркнув американець. Я перестріляю цих шолудивих собак, і тоді ви нарешті заспокоїтеся. У нього справді був пістоль, але ніхто не вірив у ті погрози, крім хіба Кет. А коли Філ Марш почав розстібати куртку, ескімо згукнув Містер начальник цього не зробитиме. Цього ніколи не зробитиме справжній джентльмен. Він підбіг до Філа Марша, ледве сягаючи йому плеча, і цю мить здався Булатові зовсім старим і нинічним, схожим на переляканого дідка. А пістолет був уже в руках американця. Булат відштовхнув ескімоса і сказав: Містере начальник. Сховайте зброю до кращих часів, бо на морозі поіржавіє. Відійдіть, сер, стримано проказав американець. Відійдіть. Жак Антуан став поряд з Булатом. Філмарш його штовхнув, і француз від несподіванки поточився. Булат спробував загородити начальникові дорогу до нарт, але почувся голос ескімоса. Якщо начальник убиватиме хоч один собак, я спущу на начальник усю швору. Він уже встиг зняти посторонки з кільця, а вожака тримав за вуха. Шерсть на загривках у собак настовбурчилась, і всі раптом збагнули, що гра зайшла надто далеко і може перетворитися на що. Першим отямився Нансен. Він вибачливо всміхнувся, а потім, так само тримаючи рудого пса за вуха, почав качатися з ним у снігу. Собаки здивовано нашорошились, і коли Нансен підняв їхнього ватага і кинув на них, між тваринами щинилася люта бійка. Жак Антуан пронизливо засвистів, булат і собі свиснув. Усі заходилися стрибати і перекрикувати собачий лемент і метушню.